les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgador i el d'Arturo Delgado al front del control de so vos saluda com cada nit Manolo Montaldó Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils, mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Radio i a la nostra web la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que estem fent és és el mercat hivernal la solució a l'actual crisi del València Club de Futbol? Pregunta que vos fer més nit i que alguns ja esteu responent. Vos la recorde, és el mercat hivernal la solució a l'actual crisi del València Club de Futbol? Miren, perquè una cosa sí que almenys de tot el que no tinc clar, tinc clara. Que és que quan més voltes li pega la situació del València, més rara la veig. Que d'un any cap a un altre, aquest equip hagi mutat d'una manera tan temerosa i tan eh, alarmant com ho ha fet espera que tot el món es planteja què està passant i ja sé que el més fàcil és tirar tot el por al defem sobre l'entrenador que té molta culpa del que està passant però crec que també el, el, el eh, cos tècnic que envolten uno crec que també els jugadors Bueno, pues doncs tot això, crec que Peter Lin i Lai Hun, com a responsables de la parcel·la tècnica, segons va dir la pròpia Lai Hun, també, però hi ha coses que un no acaba mai d'entendre. Per exemple, vaig a ficar un, una situació en la que tots fareu memòria i segur que vos ve a la ment. L'any que arriba a mitjà de temporada Ernesto Valverde del València Club de Futbol i fa jugador jo crec que amb ple dret a Dani Parejo del València acaba la temporada amb un Dani Parejo rendit a un nivell espectacular se produeix la deu d'Ernesto Valverde i entra Miroslav Aviukic que no comulgava amb Dani Parejo i ahí Dani Parejo torna a diluir-se torna a deixar de ser el jugador que mesos abans eh, ens havia, jo crec que, eh, sorpresa a tots, ens havia encantat. D'aquesta manera, en la entrada i sida d'un entrenador és cert que un jugador, per estar a gust, per sentir-se important, eh, per tindre pes específic, per tindre unes ordres clares del seu entrenador, entenc que puga mutar el seu rendiment d'una manera tan evident com ho va fer Dani Parejo de Valverde a Jukic. Però quan uno s'ha encarregat de recordar aquest estiu per activa i per passiva la importància que tenia la continuïtat en este projecte. Amb el mateix entrenador, este equip hagi mutat d'un tigre a un gatet és una cosa que jo, per més voltes que li pegue, no la tinc clara. I puc tindre clar que els reforços no han sigut tals, que només han sigut fitxatges però els que estan jugant, que no són els reforços, són els que l'any passat anaven i guanyaven. I en el pitjor dels casos anaven i competien. I ara? On estan ara? On està aquell equip? Què ha passat d'aquest estiu ara per a que l'equip mute d'esta manera? És que ha jugat una prèvia. Clar. El València de Cooper juga dos prèvies, i va arribar a dos finals de Champions. El València de Ranieri va jugar un Intertoto i acabar campió de la Copa en la Cartuja. Vull dir, prèvies s'han jugat tota la vida. Per una prèvia, este equip ha fet 4 gols només en 7 jornades de Lliga. Miren, per més voltes que li pegue, jo almenys me declare absolutament incapaç de trobar una solució al que li està passant, o una resposta al que està passant al València Club de Futbol. Espere que tant amb els meus companys de la redacció, amb Folgado, i també els que venen a la tertúlia, a la tertúlia puguem ser capaços de trobar respostes. Però a hores d'ara, un es troba, pues això, eh, confrontar la fórmula de la Coca-Cola. Que hi ha coses que se t'escapen, que són desconegudes i que no eres capaç ni de trobar la solució ni tan sols de poder explicar-les. 11 i 36, anem a resumir el que ha passat en la jornada d'avui i ho fem, com sempre, en 5 fotos. Xerrada amb el grup, llarga xerrada de l'entrenador portuguès Nuno la tornada a la feina, tot i sols comptar amb 12 futbolistes, futbolistes perdó, ha incidit molt en l'encert de cara a la meta rival. cerrada en la federación, uno a compartir coloquio en el segundo curso de formación continua de la licencia UEFA junta Pochettino, Simeone, Lup, Lopetegui y Unai Emery. Un honor, un placer estar entre tantos y tan buenos entrenadores, ¿no? Eh, tener el privilegio de sentarme al lado de, gente que ha ganado tantas cosas y, tener en, en la platea gente tan ilustre. Para mí es un placer enorme. Pero Vicente sí conta Paco. La selecció ha començat a preparar el partit de divendres davant Luxemburg i ahir s'hi ha provat el seleccionador nacional amb Paco Alcácer en el teòric 11 titular. Amb ganes d'estrenar-se després de la tornada al treball, Roger Martí ha declarat que està molt content de poder tornar a disfrutar de minuts, però que també té ja ganes d'estrenar-se amb el gol. Sí, la verdad que tengo mucha ganas ¿no? de estrenarme ya con el equipo. Eh, siempre he hecho goles, estoy tranquilo. Eh, lo importante es tenerlas. Y bueno, eh, seguro que, que, dentro de poco no voy, a poder estrenar las pistolas Comenzar a competir, Guillem Vives es mostra muy satisfecho del grup que ha chutado de Juan Valencia Basket qui, per a ha ya como com a Rafa Martínez y Sam Van Rossum, també para Guillem Vives, de la adaptación dels nous fitxatges. Yo creo que ya 100% adaptado sí que hay algunos que no pueden conocer la liga, pero ah, los hemos visto muy bien, han conectado con nosotros, con los más antiguos y, y sobre todo con la filosofía del entrenador y, y, nada, en la cancha nos ve, se nos ve disfrutar del momento y creo que eso es muy positivo. Les 11 y 38 de la nit. Vos recuerdo la pregunta que estem fent en el Twitter, arroba esports97nit. Vos eh, recordem la pregunta d'avui. És el mercat hivernal la solució a l'actual crisi del València Club de Futbol? Arroba esports97nit per a respondre aquesta pregunta i tot allò que vulgueu conèixer. Per cert, avui anem a viatjar a Portugal com no tenim històric de Nuno, que fan les crisi, anem a parlar amb periodistes que el seguien quan estava en Rio Ave. A veure si ens donen alguna pista. Tot això i moltes coses més, així, fins a la una de la matinada, a Esports 97 nit, en la 97.7. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. Pro Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 42. Tornava al València avui els entrenaments. Ja vos comentaven ahir que curt d'efectius, però que segur que hi hauria xerrada de Nuno Espíritu Santo amb la seva plantilla. sí ha sigut. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, un Nuno que avui amb pocs efectius, 12 només, sí, sí que s'ha referit a ells i sí que ha tingut xerrada llarga amb els futbolistes. Sí, no sé fins a quin punt la xerrada de Manolo ha sigut eh, important o no, ha sigut transcendent, ha sigut una xerrada també de cara a la galeria, no ho sé, però bueno, està clar que ha reunit els 12 futbolistes eh, disponibles este matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Recordem les baixes de Mustafi, Alcácer, Fegulí, Bezo, Cancelo i Bacali, també uh mhm. -huh. els lesionats, no han votat a treballar a la brossa, com Piat i Enzo, Gaia i Abdenur, però amb els que sí han estat, Manolo, bueno, pues no ha parlat amb ells, si els ha dit algo que ja eh, sona atòpic en el tècnic del València, sempre que habitualment després d'una derrota pues, eh, oferís una xarra semblant a la de a la d'avui, allò de que eh, han de netejar eh, la ment el més pront possible, oblidar el que va ocórrer el passat cap de setmana sí, i centrar-se... l'ambient és molt típic d'ells. Sí, netejar la ment i centrar-se en el següent eh, compromís per a tractar d'eixir tots juntets del moment eh, bueno, delicat pel que travessa el, el València. A part de que efectivament el conjunt de Mestalla o la seva plantilla de millorar la, la que han de millorar cara a la porteria contrària, que han de millorar la, la punteria, però poqueta cosa més en una xerrada, Manolo, mm, no massa transcendent, no massa important, la que este matí uno ha oferit als seus jugadors en les instal·lacions de la, de la ciutat esportiva de, de Paterna. Bueno, pues... Eh... He parlat jo de lesiones de i d'Enzo, uh -huh. de Gallà, de Adenur, tampoc estava avui amb unes molestes en el turmell cama dreta, Rodrigo Moreno. Finalmente lo de Pablo Piatti es una sobrecarga eh, muscular, no te cap de contractura, no te cap de microtrencamen fibrilar, después de las pruebas que se le han practicado al futbolista en las últimas horas, y que el en allunyar a última hora de formar parte del 11 y también de la banqueta que va a preparar Nuno para el partido de de San Mamés i hem vist a Gallà Manolo treballant en companyia de Jordi Sorriel, el preparador eh, físic que, eh, dir que està... en la jaula, altra volta, no, en la gàbia treballant i en principi ha de tornar José Luis Gallà per a la tornada de, de la Lliga la pròxima setmana eh, Es amb Matthew Ryan Sí, es amb Ryan com avui desvelaven els companys del diari Levante uh mhm. -huh. al final pues, se li va infectar va tindre una xicoteta infecció en la eh, operación a la que va a ser sotmès fa un eh, o su contaven avui els del diario Levante y es la explicación Manolo, que no teníem este cap de semana y que la desvelaven en els companys de, Levante respecto a por qué pues, eh, Matthew Ryan se queda a última hora de la convocatoria cuando Ana va a entrar y que no va a quedarse fuera de la convocatoria Ana va a ser eh, Joel. Bueno, pues ya saben que una complicación producte de la última eh, operació la que va allunyar a Ryan de formar part de la convocatòria per al partit de, de Sant Mamés. De fet, va estar el futbolista bueno, pues, eh, en el seu domicili, va passar per l'hospital, proves mèdiques, etc. Mm, que consta tenir massa sort, eh? l'australià, entre que arriba, se lesiona, se li infecta la ferida, eh, és la figura de Jaume Domènech, la veritat és que massa sort en la seva aventura espanyola de moment no s'ha tenit el, sí, el metà. se li va infectar la, la ferida de la de l'operació i com, bueno, pues com comentava Manolo va passar per, eh, per l'hospital però bueno, eh, a hores d'ara ja està en el seu domicili particular però ha tingut un esglai important este passat eh, cap de setmana a conseqüència d'aquesta infecció en la ferida de la de l'operació, és metge parent de civil que serà cap a l'hospital, que estigui en observació les hores i Ryan pues, va passar unes hores en l'hospital de passar cap de, de setmana. Bueno, si te'n recordes, eh, l'altre dia el diumenge eh, deien que no tenien històric de com eren un les crisis, no sabien quan arriba les situacions d'aquestes què pot fer. Així eh, que el que hem pogut escarbar o arribar a la conclusió és d'estar de amb algú que ja ha viscut algo més amb ell. En este cas, els companys portuguesos que han sigut l'actualitat del Rio Ave, que era l'equip del qual proven un i que va entrenar dues temporades. Eh, allí ens podrien informar, pues, eh, evidentment l'experiència és un grau, uh mhm. -huh i podíem eh, interessar-nos en què fan uno que si te'n recordes Salva dèiem no sabem què fan uno en les crisis, no el coneguem perquè no tenim històric, no tenim dades sobre eh, com reaccionar en aquestes situacions. Sí, correcte, Manolo, perquè l'any passat no va tindre cara... cap, cap crisi, tot ho va tindre de, de cara, tot va ser de color de, de rosa, mm. i efectivament volem conèixer més detalls de com es comporta en uno en una crisi de, de resultats i una crisi de rendiment del seu equip. Así que me paso al castellano y saludo ya a nuestro compañero portugués Paulo Vida. Hola, Paulo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Paulo es compañero de la radio linear do Vila do Conde. Me paso al castellano para que eh, me entienda. Y eh, Paulo es eh, el compañero que durante muchos años lleva siguiendo al Río Ave, el equipo del cual proviene Nuno Espíritu Santo. lo primero que tenemos que comentar es, Paulo, ¿qué te parece ahora mismo la labor hasta el momento? que está desarrollando Nuno en el Valencia. ¿Esperabais que fuera tan exitoso su primer año? Bueno, o eh, Nuno, eh, Nuno Santo, eh, cuando eh, llegó aquí a, Vila do Conde para treinar o Rio Ave, foi a sua era la primera vez que, que, una equipa de... da da primeira divisão uhum. Eh, e, e, certamente eh, não não foi fácil eh, a sua a adaptação adaptação <laughs> se quisermos bom Nuno teve alguma dificuldade de início e depois com o passar do tempo e porque havia também alguma desconfiança eh, em volta eh, da sua capacidade eh, ou não para treinar uma equipa da primeira divisão, Uh, e havia, portanto, alguma desconfiança. Nuno uh, é uma pessoa muito fechada, uh, pelo menos por aquilo que eu consegui, e foram duas temporadas que, que eu trabalhei com o Nuno, enquanto jornalista e ele enquanto do Rio Ave. Uhum. Nuno sempre foi uma persona muito introvertida, eh, muito fechada, eh, muito educado, eh, sempre muito cordial para com outros, mas muito fechado mesmo. De resto, o Nuno teve algumas, alguns problemas com os adeptos inicialmente, porque Nuno cerrava a porta dos treinos e os adeptos aqui em Vila do Conde e em Portugal estão habituados a, a visionar os treinos de la equipa. E, e Nuno, eh, quando chegou aqui eh, ao Rio Ave, eh, cerrava as, as portas eh, do estádio, eh, o que criou eh, alguma insatisfação em la, los adeptos. foi, digamos que, obrigado mais tarde uh, a ter que ceder a essa pressão uh, uh, para que conseguisse ganhar também aqui a simpatia dos adeptos. Digamos que esa terá sido la eh, principal eh, dificultad que, que Nuno pasado eh, tenha passado aqui em Vila do Conde e, tal e talvez a situação más, difícil de, su pasaje aquí en no, hablas de dificultades, el problema de cerrar los entrenamientos. Esto en Valencia desde hace años ya es bastante normal, con lo cual Nuno por ahí no ha tenido ninguna dificultad. No ha tenido dificultad con dos temas. Uno, la acumulación de poder, el enfrentarse a las personas que estaban anteriormente en el club y que facilitaron la llegada de Peter Lim y que eh, tras enfrentarse con Nuno, eh, se dice que Nuno es uno de los factores principales por los cuales tanto Amadeo Salvo, el expresidente, y eh, Joaquín Rufete, el exsecretario técnico, han salido del club porque lo pidió Nuno. Estas dos personas eran muy queridas entre la torcida, entre la grada de, Mestalla y ahora se lo echan en cara. Y también eh, una crisis lógica y evidente en cuanto a resultados. La primera pregunta que te, o la segunda pregunta que te quiero hacer, Pablo, es ¿llegó a tener Nuno problemas deportivos, de resultados, de que el equipo perdiera, de que no funcionara? Sí es eh, obvio eh, eh, que, que, Nuno, eh, Rio Ave siempre con Nuno. Eh, Teve momentos desportivos más complicados y e Nuno teve essa, essa dificuldade. Mas, mas como tu dizes, Nuno tinha muito, muito poder aqui também no Rio Ave. Nuno eh, é agenciado pelo Jorge Mendes, eh, lo, o, melhor, o melhor empresário do mundo, empresário de, de Cristiano Ronaldo, eh, e Nuno, eh, muito amigo de Jorge Mendes. Foi Jorge Mendes que colocou eh, Nuno no Corunha eh, eh, a jogar. Eh, e tinha em Jorge Mendes, eh, digamos que, um apoio importante nos momentos difíceis. Eh, e Nuno, eh, com essa eh, ajuda de Jorge Mendes, foi conseguido, porque Jorge Mendes também ah, ah, havia colocado aqui alguns jogadores, nomeadamente Felipe Augusto, que, que há jogado aí no, no, no Valência, uhum. e que entretanto retornou ao Rio Ave para jogar agora no, no Sporting de Braga. Uh, e, e Nuno tinha, de facto, uh, Diego Lopes, uh, tinha o guarda-redes, jovem guarda-redes Ederson, que agora joga no Benfica, eram jogadores do Jorge Mendes. E Nuno, digamos que tinha esse apoio, essa, sim, sim. essa muleta que o segurava nos momentos mais difíceis Deportivamente, e, Paulo, perdona, deportivamente. ¿Cómo se comportó Nuno en las épocas de crisis? Quiero decir, eh, ¿cambió cosas, cambió jugadores, cambió sistemas, optó por seguir siempre fiel a una misma idea, fueran los resultados malos o no? ¿Cómo se comportó Nuno en esas épocas donde eh, deportivamente la cosa no funcionaba tan bien? en este aspecto Nuno eh, fue... Eh, foi mantendo lá, a mesma, eh, digamos, eh, atitude, uhum. não, não, não, não, alterou muito em relação ao sistema de jogo no, Rio Ave. Portanto, foi, foi fiel às suas ideias. E, deixa-me dizer-te que Nuno tal qual aí no Valência, também aqui no Rio Ave, conseguiu eh, colocar a equipa eh, nas competições europeias. pela primeira vez na história do Rio Ave, a equipa jogou a La Liga Europa eh, e foi Nuno que ah, conseguiu eh, esse eh, primeiro passo para que a equipa chegasse às competências europeias. Nuno também aí ah, levou a equipa à, ah, à Liga, eh, à Champions. Eh, bom, eh, há aqui, digamos que, alguma semelhança. Embora tenha chegado aqui também essa informação, quando Nuno eh, há chegado aí ao Valência, que pelo menos nós eh, jornalistas eh, eh, recebemos essa indicação de que nossos companheiros daí, vocês, vosotros, uhum. diziam que Nuno seria o primeiro treinador a ser despedido em Espanha, na, em La, em, La, Liga, na temporada passada. O que é certo é que Nuno foi aguentando e conseguiu colocar a equipa do Valência na Liga dos Campeões. Este momento certamente é, é um momento difícil, desportivo, para vós outros outros, eh, eh, mas eh, por aquilo que eu conheço eh, Del Nuno, eh, penso que ele vai eh, tentar pelo menos, não sei se irá conseguir, mas vai tentar pelo menos dar a volta. certamente que a aficião do Valência é, é, muito mais crítica que a aficião do Rio Ave, mais exigente, eh, mas eh, eh, por aquilo que eu conheço de, de Nuno, Nuno é, é, é um lutador. como te disse, Nuno é muito introvertido, muito fechado, pouco expansivo, mas por aquilo que eu conheço e pelas duas temporadas que, que trabalhei com Nuno, não tenho nada a apontar em relação à persona, às atitudes do, do, perfeito uma última pergunta exactamente agora mesmo a Portugal, allí donde estás tú en eh, Vila do Conde, eh, os llegan noticias de que lo está pasando ciertamente mal Nuno, de que tiene a la afición en contra, de que ahora mismo el arranque en Liga ha sido muy malo. ¿Qué llega hasta Portugal ahora mismo de, Nuno? Imagino que el año pasado llegaron muchas noticias buenas, positivas, porque hizo el récord de puntos, metió el Valencia en la Champions, pero el comienzo de este año ha sido tan malo como brillante fue la temporada anterior. ¿Qué os llega? ¿Qué noticias os llegan hasta allá? É, chegam notícias naturalmente de, de, de grande dificuldade. Eh, nós outros aqui em Portugal acompanhamos muito a Liga eh, por, por, causa de Cristiano Ronaldo, que, que, a, que a joga aí no, no, no Real Madrid. Uhum. Eh, damos muita atenção à La Liga, eh, é uma das ligas eh, eh, mais fortes do, do, do, futebol mundial e, e de facto, as notícias e as informações que, que, que aqui chegam são de que Nuno está passando momentos muito, muito complicados e que certa certamente eh, poderá mesmo não conseguir eh, aguentar eh, no comando técnico da equipa do Valência. Têm chegado, de facto, muitas informações negativas em relação a esse momento, à aficião do, do Valência, que é muito exigente e que, nesta altura, neste momento, está cobrando sobre Nuno os maus resultados da equipa. Está clarísimo. Pues ya sabemos más o menos cómo se comporta uno, ya sabemos que cambios no parece que vaya a hacer muchos el entrenador del Valencia. Te agradecemos esta fotografía, esta radiografía que nos has hecho de Nuno después de haberlo seguido dos años allí en, Río Ave, compañero de Radio Linear, Dovila Conde, Paulo Vida. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Ya tenéis mis pistes, saben que es fiel una idea, ¿eh? En uno, colgado. Exacte. Encara que vinguin mal donades, <laughs> no, ell no, no, agarra no una idea... No va doblar. I no va doblar. Mm. És aixina. Bueno, després preguntarem si quan arriba una crisi és bo canviar i trobar solucions, o buscar-les, o quedar-se amb una idea sempre. Que si és una, també... A voltes ja saps com som la crítica. Mal si te menetges i mal si te no, no te menetges. Te quedes quiet, però en fi... En el llevant de parlar avui Roger, que és un dels... Eh, Roger, perdó, que és com seria de dir eh, al futbolista que és un dels que l'altre dia va actuar el Denis Sirenose, se va complementar bé amb Iverson. Sí, a més va, va ser titular, no va tindre una mala actuació Roger, uh mhm. -huh. que parla precisament este matí sobre la seva titularitat i sobre la necessitat de, de fer gols. Sí, tenía muchas ganas, ¿no? Desde que supe que iba a ser titular hasta el momento del partido, eh, en lo que estaba muy ansioso, ¿no? De volver a jugar, de, demostrar y sobre todo de volver la confianza al míster. Creo que el partido fue prácticamente redondo, sí que es cierto que me faltó un poco la fortuna, ¿no? De, de cara gol, pero contento por tener las ocasiones y sobre todo por los tres puntos, que era lo importante, ¿no? El futbolista Manolo Quiamés ha referido al Trebay que va a el l'altre día el llevant, treball eminentemente táctico para para parar al líder de primera División, el Villarreal. Bueno, sobre todo era un partido para estar muy ordenados abajo, ¿no? Y luego eh, saber eh, buscar los puntos débiles del rival en las contras. Creo que nos entendimos muy bien, estuve muy a gusto con, con Dey en el campo y creo que hicimos todo lo que nos pidió el míster, ¿no? Y que en todo momento el equipo Granota no va a avisar más el brazos. Sí, está claro que el equipo no se había venido abajo en ningún momento, ¿no? Está claro que al final eh, necesitábamos ganar un partido ya para ganar en confianza, en y bueno, sobre todo eso, ¿no? Eh, la tranquilidad que, que, te da el haber ganado esos tres puntos y afrontar ahora estas dos semanas eh, con, con, más tranquilidad, eh, sabiendo que estamos haciendo bien las cosas y que al final era normal que, que llegara a los resultados, ¿no? Bueno, pues paraules de Roger, alguna cosa més la torna al treball de Llevant en el dia d'avui amb Lucas Alcaraz al capdavant? Mm, que ha treballat el conjunt Granota, també en les eh, absències dels eh, internacionals, Fedal i Jefferson eh, Lerma Y que a mes tampoco han estado de futbolistas han molestias con Berza, Rubén García Trujillo y Iván López. Perfecte, pues, eh, arriben ja quasi les 12. Recordar que en València Bàsquet avui s'ha fet eh, oficial el que serà Sam Van Rossum qui acompanyarà Rafa Martínez com a capità de la nou taronja en esta campanya que arranca per a el diumenge a les 6 de la vesprada davant el Real Madrid del primer partit de Lliga de l'equip que entrena en la present campanya Pedro Martínez. Folgado, gràcies. Adeu. Ho deixem així, a temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Vinga. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio. Ja tenim a dos dels eh, contertulis. Està per així, com sempre, vigilant de les xarxes socials. Està enganxadíssim. Ell, eh, ell diu que no, però està enganxadíssim. Carlos Bosso, per Porto. Hola, Carlos, què tal? Bona nit. Jo enganxat al Twitter. Vamos, estàs mirant al Twitter. Que, eh, que mentirola! Te corre el pardalet del Twitter per les venes. Que mentirola, que mentirola. Bona nit. Com estàs? Molt bé. Ara després contaré si, si arriba Pau. Arriba, arriba, una, està arribant. Una anècdota arribant. de Twitter perquè prefereix que estigui a Pau perquè igual se'n recorda ell. Sí? Bueno, dels començaments de Twitter, per lo que veig. No, no, no, no dels començaments de Super Vamos, Twitter... Home, <laughs> oh, encara, encara no estava ni en projecte. <laughs> Perdó, Matisse, tampoc era dels començaments de Super. Eh, quan començava... Eh jo i, i, i crec que Pau també en Super uh mhm. -huh. però tinc dubtes de que estigui a Pau però això dic, a veure si se'n recorda bueno, pues ara després en quan vinga si, si ell estava però... ara després quan vinga li la, li la preguntem és també ja per ahí en un lloc intermitjà entre València, Madrid, Madrid o València territori Comanche en, qual, territori en qualsevol caso en qualsevol caso sempre Manu Badenes, hola Manu, què tal, bona nit Bona nit, què tal? Molt bé, bueno, molt bé nosaltres l'equip no tant, és una evidència eh, sí. jo deia al principi eh, no sé si estareu d'acord amb mi, que de l'únic, de, lo, de lo poques clares que tinc les coses, l'únic que tinc que és que quan més voltes li pegue, més complicat ho veig. Menos respostes i trobo hasta crisi, vull dir... Jo al principi del programa feia un símil o, o, o una semblança de situacions que puguen ser anàlogues, però és que no és el cas. Jo deia, quan arriba el resto d'Albert del València i revoluciona l'equip i, per exemple, ens descobrís el gran Parejo, després acaba, se'n va Ernesto Valverde eh, arriba Miroslav Jukic amb el qual pues, Parejo no tenia molt bona relació i Parejo desapareix dius, bueno, pues per ahir diguem-ne que hi ha hagut un canvi d'entrenador però és que així no ha canviat pràcticament res són els mateixos mateix jugadors mateix equip, Pau Fuster, Levante Mercantil Valenciano, bona nit hola, bona nit, com estàs? molt bé fantàstic eh, si te fiques els cascos sentiràs a, a Manu. Deia... Tenim a Brigi <laughs> Estaven dient, eh, si hagueren canviat tantes coses, però és que han canviat tan poquetes coses, sí, bueno, és que han vingut sis de nous, ja, però és que els nous no juguen. Són els mateixos de l'any passat, és el mateix tècnic de l'any passat és que s'ha jugat una prèvia i l'equip s'ha encaminat molt a la prèvia ja, però és que el València de Ranieri jo una prèvia i acabar el, el any en campió de Copa en Sevilla, sí. es que... Jugar, eh, a Intertoto, a que era una prèvia... No, era, prèvia. eren tres prèvies. Eh? Jugar dos prèvies no, eh. en Héctor Cooper... Prèvia, jugar dos prèvies en Héctor Cooper i arribar a dos finals de Champions, vull dir... Eh, és que per més voltes que li, que li pegue, jo no sé, Pau, Carlos o, o Manu, de la seva perspectiva, jo cada volta li trobe menys explicacions a aquesta situació per la que hores d'ara travessa el València. Per cert, la pregunta que estem fent vos avui en el Twitter, arroba esports 97 nit, penseu que és el mercat hivernal la solució d'este València en esta crisi? Ara sí ja, Boritxe, Pau, Carlos i Manu... No... Per més voltes que li pegue jo no li trobo solució. No és la solució, però sí que crec que haurà de ser una de les solucions. Eh, mm, crec que estarem tots d'acord en que la planificació no és correcta per a les exigències que té l'equip o les expectatives que ha creat entre els aficionats no és l'única solució, però mm, possiblement n'hi ha alguns, eh, algunes posicions que sí que has de reforçar i no parle de davanter perquè estic molt d'acord en el que, que ho hem comentat avui en, Pau, en, en Vicente Bau i en Ximo Rovira en València Abierta uh -huh. que el problema del gol no és davanter. home, si és un davanter millor de que tens pues això que t'has trobat però és altra cosa jo oh, me banye, jo duria un altre Javi Fuego i un altre Parejo per a mi és el, el problema mm, mm, que té, que té l'equip ja després eh, li deixem parlar a Pau i a, i a Brigitte Bardot que la per allí eh, <laughs> està per Cuenca Pau has de ficar ui, ui, quin ell i, i que tinc que contar una anècdota que m'ha passat avui en Twitter i veure si tu recordes el personatge en qüestió l'anècdota l'anècdota la puc contar ara? Eh... vale, no, no, sí, sí, cap problema sí, si la ha, ho tanquem tot tu te recordes de, de Hito? un davanter. Buah, pero ya famoso ahí, ¿no? Sí, sí. Gito era en un equipo de contra el Barça Copa, ¿no? Ah, Gito era un davanter que estaba En Sí, es que ha de en molts En el Barça juvenil, Juan, en el... yo las crónicas del Valencia juvenil y estaba Dani García, te recordes? Pues voy -huh. trobar a Gito per Twitter. Vaya. Silvestre, no Vic, y pregunté, oye, ¿tú te acuerdas de cómo se llama un delantero que en juveniles marcó más goles que tú en el Valencia? i se'n recordava del nom, Madre dels gols que marca i diu, és es que jo soy muy dado a les estadístiques pues avui me troba Tajito per Twitter, està jugant en el Sestao és que, és que el jugador, Sestao encara està pegant però, i el jugador s'ho apunta en tot eh? sí, sí, sí. els passes, les assistències és... oh. se llegeixen les cròniques que... que diuen que no, no se mira no, se fiques un, dos, un, tres les puntuacions I, i ara diré jo, ara, ara aquests són missatges que rebia Carlos en aquella època mare meva, ara m'estic recordant més l'anècdota quan jo feia les cròniques del València juvenil mm que de vais a juvenil me han arribat a primera Libero Parry y Jonathan López Paulo estaba eh, Pau no estava el diario lo que pasa que nosaltres eran tan malalts del periodismo que seguíem els jugadors. Mira, mira, este está así este está ya Y Ajito el, el Por sus periprecias en segunda vez en Sabadell. A, que no seguían era després dels de, y y que, <laughs> Nico <laughs> Que, fichar, a de, fuera fichar eh. de fora, que no milloraven lo que n'hi en casa, pues... pero eh, Pau Fuster arriba más dilluns a, a, a, al, al, Filip y diari, Nico Carlamó. en, este, en este grupo de segon B aquí tenim, ha jugat Pepito, sí, ha jugat sí, dos ahí en matí. <laughs> Pe, Pega-li voltes. Bueno, ja està contada la perdó. Contada anécdota, senyors, Pau, tu ves alguna explicación de eso? yo sí. tú sí, fantástico Jo crec que... Jo també le trobo, eh? Jo que m'ha que... preguntat altra cosa, Manolo. Jo, claro, és a dir, és que... M'ha canviat la pregunta! Ha canviat el debat eh. als, als dos minuts, però ah, bueno... Ah, vale, va. La explicació és que... Quina, no... Espera, quina pregunta t'he fet, Carlos? A mi, si la creus solució... que la solució són els fitxatges. Jo no, dic, una de les jo solucions. Jo dic que és la pregunta que estem fent en el mercat d'hivern. En, en, en, el Twitter, m'estàs liant. En el Twitter, és la pregunta que fem. <laughs> La, pregunta, la primera per als tres és s'explica què està passant. Entonces, tornes a començar jo? No, ara, ah, toca, vale, ara vale. toca aguantar-te l'últim. No, ara, jo, jo crec que, que l'explicació és que l'entrenador no ha donat en la clau dels dos partits per setmana, però no és una qüestió que diga jo, és una qüestió que, que veu tot el món, inclús ell, perquè els jugadors li ho han dit. Manu? Ah, bueno, jo... No la brillo, Bardot, eh? Va, tira jo estic... No, sí, Brigitte està a València avui, però mira, escolta, és que estic en èxtasi, perquè és que... Com? Chimo Bayo, ponle la canció. En èxtasi. Eh, no, no, que no n'hi ha sistema, és que no juguem a res. Ah. Eh, esa, esa frase que està més manida que, que el que el ahí, que diu, no, no juguem a res, és la veritat, no n'hi ha creativitat, anem mm. a espasmes. I el problema Impulsos, és que no vull pensar que sigui un problema de coneixements. Ai, ai, ai, ai, ai, Manu, todo el dedo en la llaga de coneixements de l'entrenador, evidentment. Claro, claro. Però l'any passat no els tenia que, per, a, que, per acabar... Clar, clar, per això pregunto. I l'any passat que va fer 77 punts no els tenia... No, Pero jo... ¿sabes el que tenía? Tenía Otamendi, tenía André... Lo que tenía, tenia era un partido por semana también. Tenía, tenía, tenía, tenía a cuatro tíos que ahora no están. Y es, eso era un 35% del equip. I els fitxatges... Tu dius, Manolo, dius una veritat molt, molt gran, dius... No, no tantes, no tantes. N'hi ha eh? fitxatges, però no n'hi ha reforç. Eh, reforç buena, buena, buena lectura, sí. Sí, entonces és que jo el que penso és que això, quan tu ho veus en pretemporada, dius, mare meua, això se sap des de fa temps, que no, que no juguem a res. Tots els equips... Mira, mira el, el Celta com va. El Rayo, encara que jugue Roí, sap que juga Roí. No té clar. E, el, el Villarreal, jugar... Home, estan tocant-la molt bé. Mm. Eh, és que, clar, és que nosaltres anem a espasmes. No, però jo, jo, al final... Bueno, Manu, al final... A, a, a, mm, estic molt d'acord en el que he dit al principi i al final crec que ha barrejat a mesclar diverses coses vull dir, uh mhm. -huh. eh, el, el València de Nuno Manu no va jugar tan bé com jugar el, el Celta de Berizzo perquè no vol Nuno Nuno juga a altra cosa el problema que tenim en guany és que no tenim el patró Ise no pareguem un equip jugant pel que vol Nuno Nuno vol jugar a una altra cosa no jugarà mai com de bé a futbol com el Celta perquè el, entrenador del Celta... De El, entrenador del Celta pensa que per guanyar és més fàcil guanyar partits d'una manera i Bruno però eh, ja eh, pensa d'una altra. Que cada però... partit eh, eh, eh, sorprendrà jugadors. No, però Benicio això no, molt... Benicio claro. no. O al no, final... no, però no, però no, però sorprèn els jugadors no, no, no perquè el seu plan... El, el problema que, que està fent Nuno és que se le hace la picha un lío, que ja se le hizo en la Copa l'any passat. I, al final, ell, ell el sorpresa és el jugador, però el seu sistema és el mateix. Per això jo crec que és una qüestió més de, de, de la elecció de jugadors en cada partit, perquè al final tu dius, a ah, veure, les rotacions. Les rotacions són correctes sempre si poden venir els resultats. Però és en el moment quan no està consolidat l'equip? És a dir, perquè al final, eh, que Santi Mina el, el, el Nuno el posarà dos o tres partits, al final li fa més mal a d'ell que, que, que, que, Santi Mina ara no aprofita per el València. Avui, Santi Mina no aprofita sí. per al València. No vol dir que no sigui un jugador no, no, bo, eh? però avui no aprofita per al València. Va ser titular dos primers partits però, de Lliga. I, i, Error de Nuno. Igual com el tema de Danilo, pues hi haurà que veure un poc Lo Mateix. És que al final eh, eh, s'ha canviat tant, o, o, o la insistència ara... Per exemple, ara Negredo du diversos partits seguits i no està fi. Saire, en els últims partits mm, ha perdut... Fino, eh, no, fi està, no. No, me refereixo al fet de, de que a principi de temporada, pues, dius, bueno, sí, Negredo, tu, però... Una, tu un amago ahí, tu un amago. Però és que jo crec que la gran diferència de la temporada passat, al final, Mira. es va basar l'equip en 12 dels jugadors. A ah, mi, l'altre la, la, eh, dia m'ho va dir una persona mm, de futbol, no diré el nom. N'hi ha entrenadors que són bons entrenadors si tenen 11 jugadors i un partit per setmana. I avui m'ho ha dit una altra persona també de futbol. Al final, al final, i, i és una teoria que jo compartisc eh, Nuno té els coneixements tàctics suficients antes Manu deixava la pregunta en l'aire i jo, jo feia, ai, cuidao, cuidao jo pense que sí, jo pense que Jukic té els coneixements, té els coneixements, els coneixements tàctics suficients Jukic, Nuno, qualsevol que arriba a l'elit que ha jugat a l'elit i no siga bobo, i Nuno no és bobo el, los conocimientos tácticos sí, marques la diferència manejant el vestidor y las rotaciones, es que están parlant Pau, es manejar el vestidor. Al final, Nuno ha aconseguit no ja que els periodistes i els aficionats no entenguen un 11, que, que un periodista li pot passar, ha aconseguit que no entenguen els futbolistes el 11. Ojo! I això es greu. Això es greu. I és perquè no... I això ha aconseguit desconectar a l'equip. Jo fent la radiografia de l'equip primer, hi ha una qüestió social-ambiental, ja me cansa parlar de lo de Salvo però és una realitat. Està ahí, és però, un element més que, que, sí, que incidís. Que, que, està, que, és, que és lo primer i que enrareix, però, però a banda de Salvo, la realitat és les expectatives que l'equip o el projecte ha creat en l'afició. Bueno, pues, la, la planificació que se fa, ja hem vist que no és molt difícil que cumple les expectatives creades entre l'afició, perquè són futbolistes joves, Santimino, Danilo, eh, perquè al final s'hem enamorat de Bacali, perquè clar, tenim una cara nova, però Bacali és un encarador, eh? tampoc és que siga... Ara, no, però... Matric no, no hi acaba, hi acaba. Entonces, la, la radiografia de l'equip és... La moment, plantilla... estic sentint-vos, callaet, però després rebatre-vos tot. Vale, perfecte. Que debat. perfecte. Tira. La plantilla no està a l'altura lo que s'espera de l'equip, l'entrenador no està sabent conjugar-les per a competir en les dues competicions, i ha provocat que l'equip no és intens. Lo que sí era l'any passat, que això és la gran diferència. L'any passat no jugava a futbol, però era intens. I en intensitat sí, se ficava... La temporada passada, és a dir, eh, eh, Ruí va ser molt clara en, en els dos primers mesos de la competició quan va dir de que la eixida forta dels primers 15 minuts no era casualitat. Pau, i a tu... A final de temporada pe... ja no tenien sí, jugadors però, capacitat. Però, Pau, tu, si sí, és intens i t'adelantes en el marcador i, te, i eres el València, ho tens bé, perquè tu esperes per darrere. Però si eres el Betis... Jo crec que així es va començar bé el dia de l'Espanyol. Sí, però sí, no, no, efectivament, però... Ja, però, I ahir vaig a dir, però tu ara, quan ja no eres intens, no t'adelantes en el marcador i ja no deixes a la contra, te veus obligat a fer futbol que no ne tens i damunt, i damunt, els resultats, més resultats fan que a la primera mala notícia, com va ser la de l'Espanyol, perquè en 15 minuts el València estava bé, o a la primera mala notícia, com és en Bilbao, que t'empaten i te deixes llevar, l'equip no té ni confiança ni ni està fort ni té jo futbolistes crec... de personalitat per a superar-lo. Jo crec que tu acabes de dir la paraula. La falta de confiança que sí que tenien els mateixos jugadors de la temporada passada. I on s'ha quedat per... falta de... I, i confiança on s'ha quedat? Dotze guard és una de les preguntes que fem i que respondem després d'esta pausa. Manu, tu també, eh, que te veig ahí molt expectant i també tens que prendre part en el debat. De totes formes, vaig dir una cosa. Lo de eh, la elecció dels futbolistes en cada partit, que està sorprenent, yo vuelvo que me diga en qué se ha de el, el, el jugador de Valencia de l'alineació ah. la, de l'Ió o de la de Samamés, que crec que són les més chiques que tenen últimament. Ara t'ho explicaré jo. Fem una pausa i tornem amb tot això. Vinga. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Triple del Plan Pibe. El Citroën Uga Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Uga Artesa, Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. el Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 18 de la nit, raonant. A veure si li trobem alguna de llum a esta situació de crisi la que sembla es troba el València. Qué paraula de... més bonica, raonar. Eh? Jo crec, jo és crec que és una bonica. paraula molt bonica i que a més, eh, per a debats com este, Mira el que se fa actualment per les nits en molts, oh, oh, oh, en, en molts jocs, a mi el que m'agrada és raonar, i a més eh, m'agrada que vinguin a les tertulies gent que raone, que podrà eh? ser... I, I no com Manu Badenes. Eh? <laughs> Manu, el pobre, que encara pràcticament no ha disparat. Esto es un monólogo mío, tío. Manu, eh. de tot el que estan diguent Pau i eh, Carlos, tens algo que afegir, que rectificar, que raonar? Sí, jo diferís. Eh, estic d'acord amb Carlos en que tot el que arriba a primera divisió té una experiència i un bagatge, però n'hi han moltes moltes competicions en una primera divisió. És a dir, n'hi ha molts objectius di diversos i cada entrenador eh, està capacitat per una cosa. És a dir, no sé com dir-ho, no és que no, no puga tindre l'oportunitat d'un primera qualsevol, això està clar, però eh, en este ritme, per exemple, nosaltres no estem competint per entrar en Champions ni de conya. No, a veure, jo ni vull, Manu, eh? Manu, jo avui dubte que el València acabi perdant del Villarreal. Home, o, ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Es que estadísticamente eh, no ni ha, Mira, tú te vas a... Pues, pues entonces ahora en la Champions de l'any que ve, com ja me la contaràs. Com te claro. fiques entre ells? M'explique, Sí, perquè a més ens trobarem més tard que més, que més pronte a un Bayern o una cosa d'estes i, i, i, fliparem en colors. Al Bayern li farem 0-3, això està clar, però jo te no, parlava no, no, de, de quedar entre els quatre primers. No n'hi no ha que ser, no, no, no ha que ser derrotista, eh? però, però és que... Pues, eh, eh, és el que, que pareix, no, que, que duem set partits. No trobes sols... Home, és que este entrenador l'any passava a quedar quart i, i, i va fer el rècord de punts, o no? No sí, sé, és a dir... Tu el veus, tu el veus a veure, al final... Eh, eh, jo avui, per exemple, he tingut una conversació en... en, en Dixo, dixo, no digues el nom. No digues el vale. nom. En, en uno I, que jugava en Sant Mamés. No, que jugava no. Uno, uno que està en la banqueta. Que jugava en Sant Mamés. I això que ens va passar la temporada passada ells enfocaren la planificació de l'estiu en el, passar l'eliminatòria prèvia i van tindre un baixó al principi de Lliga. És que no és una qüestió que sol li hagi passat al València. Però, però tu estàs dient-me que és una qüestió física? Física, mental. Però així s'incluís una cosa, que no passava en l'Atleti de Bilbao. En l'Atlètic sabien qui anava a jugar i com anaven a jugar. Ah, és que entonces, este any física... s'añadeix el tema de, de, dels canvis perquè s'ha fet una planificació per a 6-7 partits durant el mes de setembre que s'ha dut quasi a rajatabla, excepte per qüestions de lesions, i per això un dia diem, no, està Mustafi sense anar, està Negredo tal, és a dir, estava tot planificat sí. i ara però es va torna... canviar això perquè el cos tècnic veu de que una, n'hi ha jugadors que tenen molts dubtes i dos, els resultats Pau, no han acompanyat Pau Fuster, Pau Fuster eh, jo que un entrenador fas una planificació enfocar a la prèvia és el que jo li demanaria a tot entrenador del món eh, cuidao que això eh, te provoque... De fet, els dos equips que, eh, que, que juguen els dos partits contra el Mónaco mm, a ningú li van sorprendre com dient Manolo i, igual sí, I els altres sí. Rayo. Sí, no, atem-me, sí, que estic d'acord, perquè el, el Rayo és Danilo i Santimina titular. No, que, I després que, que de Mónaco ve el partit del Deport i van entenc... dir, però esto què és? Es? Sí, este que... centrocampo que no l'hemos ensenyat. Però a lo que vaig, ja... jo entenc que uno prepara exhaustivament la prèvia, hasta en lo físic, i que te passi factura després, que sí que és normal, això és futbol, però d'alguna manera Pero Nuno pega una gran cagada. Y es el camp del español. Y Nuno sabe que es cabut como un macho y ese día cruza. está entre dos puertas, entre la frontera, está en la frontera, en la frontera de dos puertas, entre el valiente y el osado. Y entra por la puerta del osado. I ese dia t'estàs xuant el coll, i, i has de saber lo que és València. I ese dia el plantejament a tu, en, en la intenció que, que es buscava, en què no, no, no, no, no, no, El plantejament inicial, la, la teoria de Pissarra perfecta. que, el tema és que no reacciona. Pau, acabe. Però Pau, acabe, Pau, acabe, acabe, per favor. l'equip se tomba. Acabe, però acabe, acabe. Si no és per Jaume, l'equip no haguera guanyat un partit. És que, que no vull deixar-te acabar. Pau, és que m'estàs donant la raó, co Cosentaina. És que Pau és de Cosentaina. Eh? Molt bé. Vale, Brigi eh? Pau és de Cosentaina. Atent-me. que sí, que el, planteamiento inicial que fa contra el Español es correcto. Y Rodrigo te lo gol y lo el fica, pero es que eso pasa en el fútbol. Pero si tú... no, no, no, no, no, no, no, El error, la pues cagada de Nuno le canta el español es que el equipo va anar igual Y y fiques a xiquets cuando estás chuante la vida y els se acobardaron a la primera Y después, conforme se arrimaban al minut se s'espatarraren i tu, i tu ah, tens una planificació, però tu vens d'empatar, de, vens de la bronca, necessites guanyar, trenca la planificació. A trenca la planificació. Estem dient el mateix. Ui, claro, t'estic dient que m'estàs donant la raó. Si el plante... Anem a veure, Pau. Oi, a mi. Pau Fuster. No, no, tú tu a mi. tu, tu a donant la raó, que és el més curiós de tot. Pa Pau Fuster, que en uno tens coneixements tàctics, però en la pissarra fer una, un plantejament que sorprenga l'Espanyol, al Getafe i al Bayern de Múnich. Mira, jo ara, ara però, una idea... però si te xues la vida, trenca, trenca els teus minuts i fica els homes el dia que te xues la vida. No, jo sóc el més macho, el més cabut. Passe de valiente a ser osado i pegue la cagada. Que és... I aquest partit li pesarà molt. A mi em ve una idea de les que me comentava l'entrenador la temporada passada, de que una de les coses que li van sorprendre a la Lliga Espanyola era els canvis que els equips feien tàcticament durant el partit que això en Portugal pues, no sol passar, que comencen un sistema, segueixen jugant igual, i al final dius eh, està passant-li factura al València ara, ell no tindrà això, perquè la temporada passada sí que van veure com el dia del Rayo de Copa en Mestalla per a remuntar el partit, pues va fer un canvi, però però este any, a la mínima, te caus i no tens una solució. Uh -huh. pues entonces, dir, si, si tu veus que l'equip està anímicament fotut, tu, pues tu, això... tu 15 minuts en contra d'Espanyol de no és que sigues molt superior, però tens bé, i en comptes de fer el 0-1, Rodrigo, te fan el 1-0 a valor parat. Però, home, no et jugues en Danilo si companyia, però, però, però si Daniló si donava llàstima. Però sí. Danilo I més enllà d'aixer 11, al final dius, de què serviria a un davanter fer dos gols si al següent partit, com li correspon, té que anar a, a, a la, no a la banqueta, sinó a la grada. Uh mhm. -huh. Perquè, per exemple, és a dir... Eh, si és eh, una qüestió de planificació, faig es veu malament, vas a la graderia i s'està planificat però així. Però n'hi ha un detall d'aquest partit, en el que descarta Negredo, entre altres, Piatti també, em sembla, eh, que va fastidiar més els jugadors. Què va ser, a veure, si juguem un diumenge de l'Apra, ens concentrem pel matí, si saps que vaig estar en la banqueta, si vols que descanse física i anímicament, per a què me concentres? Per a què me concentres? Jo bueno. puc entendre això de que fora de casa digues, bueno, pot ni ha algú que és un dubte o que te se de moleste, si no, entres tu. Però així, en València, és a dir, Negredo què va fer? Enfadar-se. Sí, i en molt. vez d'estar de, de Yeah, el entrenador confía plenamente en mí, me dona un partido de descanso en casa, es contra un rival teóricamente incómode. Pero eso no al final enfada. Y será el de... I si era el, el dia del Betis. El dia del Betis. El dia del Betis crec que era. Manu, que volies dir alguna cosa? No, el dia no, del Betis no. L'anterior, al Betis. Home, Deportivo no estic molt no, Tampoc, eh. tampoc. No, no, Granada, Betis, Granada. Negredo no va el dia del, del Betis. Sí, era el del Betis. Sí, que era el dels balons. Sí, Correcte. el del Betis, Digues, Manu. Sí, home, que estic i no estic d'acord. Els futbolistes han d'estar preparats per a tot i Negredo no va dir a Betis, però després ha jugat partits que, que no, sabem que, que ha sorprès la decisió, perquè, bueno, uno pot ser més de Negredo o menys, però el que està clar és que lo de que, que el Cáceres, siga eh? els dels no últims minuts i ahir rascant com puga 10 minuts per partit, no és just ni, és, ni, ni, ni, ni té un reflex en, en la seva qualitat. Home, jo no estic si, si entrenes com jugues, que diuen moltes vegades, jo no sé el que passa als entrenaments. Però pues no la dic... conclusió que diuen els jugadors és que falta treballar molt tàcticament aquest equip. Home, però si és que, és que juguem a obrir a les no bandes... No que no veiem que no veiem més entrenes, però... Juguem a l'estil 87. No, Manu, Ojalá, jo, jo ho he dit... Això això juga a Bilbao, jo ho he eh? dit, Manu, jo ho he dit, eh, València són los picapiedra jugant a futbol. Són los picapiedra xota futbol. Quina fórmula n'hi ha més antiga que la de la segon part de l'Atleti Bilbao l'altre dia? No, que... no, no, no, no, vamos a ver. No, y, y alerta, alerta. El dia de l'Atleti Bilbao, això és un plan. Bé, claro, però, ah, no, no, no, és antic. No, bueno, pero me da igual. No, con, con, si es, pica ah, Que, sí. Trampa, perdre. No, no, no, el, <laughs> no, el, el día... El, lo, lo que fa l'Atlètic, que trau Gorka, peina peina Raúl García, se cruza... És Usaet el que mos fa el gol? Sí. sí. Això, això, està, això està ensaiat, que la peina Raúl García. O sea, lo raro sería que la peinara yo, pero, pero no. Es que no, no del CL 33. No, ya, ya, pero es que el, lo que fa el Valencia sí que son los picapiedra, en el sentido de que no es un plan. Tío, Piatti pues entra el valor, si, això, siga Carlos, d'on siga, Ni han vegades que entra el valor, Carlos, quasi amb, des del mig del camp, això, perquè no saben com arribar, amb, amb, no, perdona, no saben com dur el valor a l'àrea. Estan cés, estan cés. Amb tot això, el mestre de tot és que te guanyen no ferint cap novetat. El Atleti Bilbao te guanyà jugant a ser el Atleti Bilbao. Perquè bueno, és que va haver de avançar molt la línia, ha entrat per dins, ha tancat els espais per fora... No, fet... Ja vam Valverde l'any passat, en el partit de Mestalla... Ja li donava una lliçó. I va reconèixer en uno que li va sorprendre. Correcte. Perquè va fer un però canvi sí, que va però... ser per una lesió, però va, va aprofitar. un davanter, que era este desconegut, se, era... Se lesiona Borja Viguera... I a Benyat entra en i després reforça amb Miquel Rico i li és molt bé, però bueno ahí, l'Atlètic eh, tenia la... És important saber llegir els partits perquè molt. és el que deia Carlos, és a dir, uno pot preparar-ho molt bé, però ja si després no la veritat... Però, el, però, el partit, que... però Pau, el partit, perdona Manolo, a, a més de fer una lectura, una lectura eh, lectura, vaja, vaja tela. A, a més de fer una lectura... Si se la eh, dit jo, la que m'hagués liat. Si estiguem en el murciélago, farem un supermurciélago ahí d'anar, Sofi. A més de <laughs> fer una lectura tàctica, has de fer una lectura anímica. I tu, a, a camp de l'espanyol, claro. no pots anar en xiquets. Pau, no pots anar en xiquets, perquè estaves bé, te feien un gol i, i ja no tirares ese gol, vull dir, has d'anar en Enzo Pérez, has d'anar en Negredo, o has d'anar en Alcácer, que no és un xiquet, que és internacional absoluto, no? No has d'anar en Danilo i companyia. Això també és llegir el partit. Això també és llegir el partit. No, és que jo tinc una planificació. Meta la planificació. Això és el que feia Emery, a vegades. Se'n recordeu? De l'eliminatòria de Copa del Rei en Coruña en Emery? Pues és el mateix. Sí, no, no. Sí, que m'estic quan... jugant la vida en el camp de l'Espanyol. Però és que al final... Eh, ahir és quan tenen, tenen que eixir els jugadors realment que tinguin més personalitat, que tinguin més experiència. Bona paraula, que no m'havia dit jo encara, personalitat. Val? Claro. Però eh, jo avui en dia ¿Cree que, que a este equipo le falta un núcleo dur eh, que, que apodere del vestuario? no cree que és a Pero eh, el entrenador ha tu un capità tan Carlos, perdona, tan regoles espera, espera, espera l'entrenador ha sigut un capità, eh Es que és, és un nucle dur I, i, que no s'apodera del vestuari. Ja, vols dir, Salvo no? va escollir a Diego Alves i va soles per la vida. Sí, sí però no? que no. Eh, però estem parlant de s'entrenar ara. Carlos Salvo, ja recordes eh, després de la, la setmana que Espanya guanya l'Eurobàsquet que jo escric un article per a Super que si, crec que el vaig titular follow, follow, follow, follow the leader i jo dia ¿Quién jugador se pega colps en el pit con se pegava Gasol Después de cada assistent? Jo vaig contar una anécdota al respecto Pero Y final... es un problema, Yo para mí a sí es un problema que té este equip. No te jugat, pudir o también l'hem en el Calderón, te fan en un 0 Y comienza a bramar el Calderón Y el equipo Comienza a fer Pero Pero Però també mira el vestuari... No, no. Pero en, el camp, en el camp. Pau. Va tenir no, no, i l'equip no, no comença a fer-se xicotet no és, però... i Otamendi se'n va dos voltes a buscar a Manjukic li que, planta que la cara, monta un quilombo pega dos xillits i es fica tots en fila de uno Mira, a carburar no, eh, eh... i l'equip se'n ve amunt i ara mateix jo qui, Manolo, jo sóc de qui se pega els cols jo sóc parejista Jaume claro, jo sóc parejista jo, sóc, jo, jo dic, també. Eh, el futbolista ara, Parejo no pot ser capital de València Parejo no és ese futbolista que, que estava dient Pau que es a poder del vestidor. Eso no va ser Parejo, Y es bon chaval Parejo no, és Pero te una, no te dice cosa. Pues no la No Diego digo Alves de Pau. Pues autocrítica mm, en mestrellat que es en este vestidor en, en any Mitch la que va a hacer el otro día Después de... ese sí, sí Y la que va a hacer la que va hacer el día del Betis pero porque ya va estar malament. Califícala no. Va a estar mm. malamente No, no, pero Algo peor que malamente eh? Va estar malamente No. Va estar desafortunado Va a ser ridículo No, no, pero Sí, la... Va a ser ridículo el día del Betis, no, no, declaración pero Parejo yo pensé que es un líder en la sombra, ¿eh? En la sombra, ¿eh? Es un tío que... Eh, yo creo que el respeto del de guanyat dins el vestuario Me dona la sensación. No creo que no es una cuestión que nos guañen el respeto del vestuario. Eh, es eso vamos a ir... Es el fe de, de Roins de, de en el entrenador y decirle... «Ei, déjate de tonterías. Si lo consideráis china. Eh, china. Eso parece este que vino Vida, Pau. de eso, que no es una cuestión de que nos guañen el respeto del vestuario. El sí, sí. que te el estos dos últims anys de tots. Ara, Perquè tots saben que és ara, imprescindible. Ara, eh, me refereixo jo, a sota que veurem el perfil de jugadors que han dut i del projecte que vol l'empresari i, i, el, i el màxim accionista. Correcte, Manu, digues alguna cosa, perdona. No, no, no, ja, ja havia acabat, que sí, que, que lo que té que te raó, que, que home, que n'hi ha tres tipus de líder, no? El líder en, dentro dels seus companys que està, que quan parla senta càtedra i el respecten, que no té per què ser un líder destacat. Pues la eh, temporada eh, passada Negredo va intentar fer això i no li va bé. I ningú el va acompanyar. Qui, és qui, més, qui? és més, Negredo. alguna volta s'ha queixat de que li deixarem més d'una volta el cul, en el cul a l'aire i de que per això Nuno li agarra la matrícula, perquè eh, lo que ha te hará Pau de eh, de qué vas? A voltes, algunos mm. alguns en Negredo a Negredo instruïdís-li que tens mes galons y mes pes y después cuando eh, quan, uno, quan Negredo mira para resulta que no había ninguno y ese es un problema es que, el parla tú es un problema Dos, acaba rápido rápido que el hecho diferencial es la gestión del vestuario. Esa és la meva teoría. 273, una pausa, tornem. Llegim la pregunta que ja ha resposta en el primer minut Carlos Bosch quan no li tocava, eh, que és si penseu que el mercat hivernal és la solució al València, però encara tenim que parlar de moltes més coses així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio i fins a la una de la matinada. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Triple del Plan Pibe. El Citroën Ugartesa, Citroën C3 Purtec 82 por 8.900 euros, euros. Uga Artesa. Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del plan pibe. El del plan pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la la pregunta que está en Femos pensó que es el mercado invernal la eh, mesura eh, que pot revertir este Valencia Diu Juan Francisco ¿Es hija, a mis actuales protagonistas? no, es necesario un cambio a la davantera y a la banqueta. En línea curva diu... la... la sí que es el mercado invernal, Juan Francisco. La actual crisis no se resuelve con parches de última hora. Cambiemos el rumbo cambiando de mister. Nuno, vete ya. José J. Burgos diu, en parte, un mediocentro organizador A y un entrenador. Chema diu qualsevol jugador que millorara el que ya vendría a ver un poco de coherencia del entrenador Y paciencia pelas de mes Sentiment Blanquinegra diu la es cambiar de entrenador Pero a final de temporada y no ara. nos diu no, la solución es que se pongan a trabajar, pero de verdad, preparador físico porque están fundidos y entrenador que tenga claro a qué juegan. José diu la es es cedir los jugadores que han vingut este estiu, <laughs> fer que va hacer Rufete en Y cambio de entrenador Vicente ah, Cervera. Sí, se seduce que la per a vendre a uno Ahora que está de congres <laughs> antes de que torne. ya tornat. Feli Mínguez diu la solución es que de la línea de crédito de 80 kilos coja unos pocos y tire a nulo. Eso sí que es una inversión. Nulo. José Moltó diu sí. La solución es cambiar En... No, pues, eh, sí, si, si el entrenador cuenta. Eh, Manu, es un escándalo eh? Pepe Españeta diu... ¿Dónde está la <laughs> Si trobaran un jugador diferent i desequilibrant, punts suspensius. Crec que és l'únic de moment que no ha parlat de Nuno. Ivan Morata, Esquer. Pot ser algun retorn no vindria malament, però l'obligació de Nuno és treure partit de la plantilla actual. Mira, ho veure si l'home d'antes no ha enviat un missatge si no ha parlat Steven de Nuno. diu, Manolo. ho tenim, Andrés, Zacaria, Bacali, és un problema conceptual i estratègic, d'entrenador. Eh, Rafa Oviedo diu eh, l'IM segur que fitxa algun jugador per a calmar el malestar i descontent de l'afició Eh, VTF News diu hace falta un Silva y dos extremos top <laughs> home, home, home Pepe Espaneta diu parlant de mercat d'hivern eh, parlant de mercat d'hivern diu d'entrenador i planificació esportiva no anem a discutir massa eh, Salva Peris diu pots tirar en uno i posar a Boro que torna Rufete que fixa jugadors no de Mendes i de primer nivell Amundi yo no fitxaria a nadie y con un secretario técnico que no sea Méndez buscaria grandes jugadores i un entrenador para 2016 Juanqui53 diu jo crec que fa falta un canvi de mentalitat i sobretot físic per què tants lesionats en el que duem de temporada Peter diu, eh, parlant dels dos Lim? Lim? Eh, no, eh, Peter, eh, parlant de la neta que ha contat abans Carlos, Carlos Bosch diu otro crack del filial era Edgar Caseiro de New Zealand, sí, mare sí, meua sí, sí, sí. Caseiro, tío a, <laughs> a, a Pau li ha canviat la cara i tot, com l'ha sentit Marius Andreas una, una, una, Puc contar una anècdota d'un portuguès? Eh, De, home, a n'hi molt Pero sí, si me dices que acabe en el, en el, en eh, que eso para mí son fundamentales. Marius Andreas no solo si hay buena oportunidad que mejora el pasado nos ha dado muy malas cosas en fichajes de invierno. Ah, no, solo si hay muy buena oportunidad que, que mejora. El pasado nos ha dado muy malas cosas en fichajes de invierno. Kevin Perpinales de Francia, digo, para mí hace falta intensidad al equipo. Con más ganas y intensidad hubiéramos ganado los siete partidos. Amun per siempre. Para paracetamol, Diu, si tener un centrocampista de máxima calidad sería bueno, pero veremos si uno llega a Navidad. Paracetamol. Eh? José, mola molt paracetamol. <laughs> Boníssim. Eh, José 2 diu, yo creo que encara n'hi hagueren 11 jugadores que cara que n'hi 11 jugadores top, el mal plantejament del míster ens duría al abisme, igual que ahora mateix. Bolete el problema en guai es que Nuno pot arrepetar, pero qui queda para arrepetar a Nuno? Amunt de Almería. Javi diu, lo dudo, son capaces de traer otra promusa de futuro. Un Keita nos hace falta. Eh, chico, Chicone Diu daba gusto ver a Valverde rectificar el sistema sobre la marcha y machacarnos. Nuno cambió puesto por puesto y a volar. Charlie Diu, fichar en general servicio de res sin entrenarnos a no va. David Oz Diu, per lo te no dan lo que necesite sino algún rebos de Méndez No haya que marejar mes. Nuno, vete ya y au cacao. Ese Tarín Diu puede solucionar algo, pero no tenemos un estilo definido. No se dosifica bien, mala planificación y bajón en el rendimiento. Eh, Charlie diu eh, nulo a Nuno es lo mío que se han en el últimos años Manuel Domingo diu me doble, me cuesta decirlo pero realmente creo que con Nuno no vamos a levantar el vuelo delanteros hay pero no llegan balones y Juan Torres diu que Lim le regale la moca ahora a Méndez y a Nuno 12 y 41 venga el tema rápido del portugués eh, uno de los primers de las primeras operaciones mm. que sigue a punto de fe. Jorge Méndez sí era un portugués que en Costiña, que después... en Paterna, tío. ¿Y quién iba a ser el que, quiera era el director de fútbol base o quién iba a ser iba a hacer casi el fichaje para Mestalla? Buah. Me pillas, eh, pero sí que recordé show, porque va a <laughs> En el 2004... Eh, era eh. Paco Roche el presidente del Valencia. En, el 2004... Eh, este Manolo Maciá. Costiña estaba en la, en la selección de Portugal. Manolo Maciá. no sé si era director de fútbol base... ni fotos en paterna de Costiña. No sé si el director de fútbol base. Entonces, Manolo Macía siempre cuenta anécdota de que Méndez salaba en Vaqueros Trencats que en aquella época no estaban de moda, ¿no? <laughs> cada Vaqueros Trencats valen mil pavos, tío. No, pero que no era, que y que no había fe ninguna operación que comenzaba Y que estigui a punto, a punto, a punto mhm. de hacerse la operación de Costiña al Mestalla. Y la fea Méndez cuando igual no era la primera, y a millor Manolo o estic mhm. de memoria pero vamos, que era un absoluto... era un absoluto desconocido. Y que per y que eso después Méndez y Paco Roig mm, Fueron buen rollo Mm. ¿Vale? Ya, lo, ahí lo dejo, pero Udi que... Eso. Estaba, eh, Manu, una miqueta alucinante en cómo está la peña en el tema del entrenador, ¿no, Manu? Sí, hombre, es que, que lo que estén Mira, ha dicho uno... A mí me preocupa, eh, Porque eh, tienes que jugar partidos en casa cosa, la, la, la, temporada pasada o sea, con el Sevilla y vindre a Mestalla, volviendo tirar a una y Y después guanyat títols. A veure, ah, a un poco de calma, no? O que iba a cumplirle en pasado y en el primer comés de esa temporada, que era eliminado el Mónaco. Que sí, que sí, pero que sí, pero si el problema no es el problema no es es que ni ha una diferencia entre que un entrenador no te no, no agrada como juguem porque estén jugando un futbol molt opaco, es gris, gris, es eh, te, eh, ni ha tristor y una otra cosa es que siguen frágiles. El problema es la fragilidad del equipo. Es que no es que, es que eso, ahora Mateisa tenemos un coladero y una persona ahí ha dicho una verdad muy grande, Un, yo, yo, seguro que yo. Al, tenim molts, tenim molts, molts delanteros, dona igual qui jugue, perquè no arriben les pilotes, i això és veritat. Si el, el, el, el, el davanter, a lo millor, toca la pilota un minut i mig en tot el partit, o menys, o 30 segons, però, però li té que arribar al puesto que li té que arribar. És que, és que jo, el problema és que no, no, no, no és una qüestió de... A més, ara mateixa no tenim... No, no, Pensé que es pronto para para tocar res, pero es que no ni a un espíritu de cambio, de, de, sistema, de, creatividad. de No, mira, acaban de hablar en la primera mitjana, Perdón, que te Manu, acaban de parlar a Paulo Vida, que es el compañero de una radio que fue habitualmente el, el, río, AVE, Podríamos pues saber cómo era Nuno en los momentos de crisis, porque no tenim a una no tenemos... històric que diguem en el periodisme, no? Anem a mirar l'històric, no? Pues no tenim històric, què fan un les crisi, hem parlat amb este xicó que és, eh, eh, des de fa molts anys eh, seguís per a la, per a la ràdio d'ahir de, de Vila d'Oconde, seguís el Ave, i va dir que una de les crisi també importants que va tindre ell sí que és un entrenador que no canvia. Ell té una idea i no la canvia. I el dia de l'Espanyol passó, cruzó la frontera entre el valiente i el osado, perquè a uno li ha que aplaudir-li una cosa, eh? És valent Y a, y a Gaia me remito, y a Chaume me remito, eh? Uh mhm. -huh. Es valent, Y a van a els los valents. Pero, home, yo creo que ese día, eh, en la frontera entre lo valiente y lo osado, la, la supero. volví volia dir una cosa, no sé, no sé si ha acabat Manu Badenes. Manu. No, yo no es que... No, vale. Yo no sé si, si, tenim que, si nosaltres podem contestar al tema de fitxatge o no fitxatge. Jo, sí, no sé. sí, bé, clar que, que sí. sí. Eh? Jo encara he contestat, eh? Pense que <laughs> fitxar així... Fi, si fitxem així, això no és la solució. Perquè si anem a fitxar a un tio clar. que és tu... És, és què vas a fitxar? Ferbolu, per exemple, a Ferbolunua, que, que juga al Gant, que tenim que eh, començar a buscar informació perquè no l'hem vist jugar ma mai. Terror, horror i pavor. No, és a dir, eh, els fitxatges que... Jo sempre he dit, a on està Sven Steiger? O, o un jugador d'estos... O Lucas Biglia. Eh, clar, un jugador... Para fer de, de Javi Fuego. Yo, sí que, yo ficharía un Javi Fuego y un Parejo. Perquè no tenen recanvis. I tractaria de millorar-los. Perquè tens diners. Però és que el València Eh, eh, en el mercado de Steve ha intentar fichar ese tipo de futbolista yo no era Augusto Fernández que Don Agus veure lo en el Celta. Y vas a salir un dato de Augusto Fernández. de un representante Y a en el Sevilla, eh, que acaba de contactar el Celta. Y así están esperando Pau, Fuster, te, sabe que es el de Augusto Fernández. a representando Augusto Fernández, antes de que pasara lo de Rodrigo Cayo, contigo empezó todo, <laughs> eh, Méndez y liquidar Ayala. ¿Sabes quién se representa a Augusto Fernández, no? Es Valencia. Liquidarles dos personas, eh, los dos Valencias ya le llamaron, ¿eh? Los, Augusto, los, dos, Valencias. Lo que pasa es que, en ese momento no calibraba lo que se podía bien de lo de contigo empezó todo. Pero, el Valencia sí que busca. Es la, frase, Rodrigo cayó contigo empezó todo. Ayer igual fíjate la contra yo, pero va a fijar que es, vegas. A a lo <laughs> que ganaba. Eh. El Valencia intenta fichar un un, un, un, parejo, que era Augusto Fernández. Ni aquí fichar un parejo, no te recambis. Y después ni aquí fichar un Jaime Fuego, perquè Darío Barbosa, yo creo que xo ahí, pero está más verd que una ceba. Té moltes condicions, però totes verdes, i totes per fer. Bona, senyor. A mí a mí me, parece a mí me sembra que de todos los proyectos es el de, el de mes el de mes posibilidades claro pero no el puedes posar a dirigir el Valencia en la jornada 2 de titular en Mestalla contra el Coruña. Que el Valencia té que A detrás de los lo 20 con com València 3-0. Pero que en es haurien, de haberse haberse donat compte que Mestalla te va exigir guanyar cada partit. Pues dus a Lucas Villa que era uno que estaba este estiu ahí, que, que es titular en Argentina, en Lazio... Que, es... és... torna a sonar, según se publica hoy. Rendimiento inmediato. pero ya voy a ganar a imbular, pero un rendimiento inmediato. No, no, no, no Danilo Barbosa, que no tiene res contra futbolista, pero, che, que di Lucas Biblia, el que me digues Sara, Lucas Biblia jo assegure que estava en la, eh, estava en l'agenda uh -huh. i, i sembla que torna a estar en... És una possibilitat, un, un futbolista que costaria 20 milions i serà per diners, no? Que això pague jo, no? <laughs> Dirà Peter Lim. No, també, jo, jo aquest futbolista sí que el fitxaria. Uh -huh. Una cosita ràpida. Això és una interpretació, una opinió, una sensació meua. No no pot recuperar el, el crèdit com a entrenador, ningú confia en ell, ahí està la gent, el que diu. Sí. Pot recuperar l'aplauso per les coses ben fetes? Sí. Això està... Jo crec que no va recuperar el carinyo de la gent que sí que l'ha tingut. Jo crec que això no ho recupera. Opinió personal, eh? 12 i 48. Pau, vinga, ràpid, que tenim que anar És, és difícil. És difícil perquè s'ha arribat a un límit que tornada Tendría que començar a guanyar títols Home, si guanya un, un parell de Champions, jo crec que igual sí, eh? <laughs> eh Però anem a parlar d'un parell això, de coses moment. vinculades amb l'aspecte anímic i futbolístic de l'equip. Eh, una, me conten que en el viatge de tornada i després de la galtada de realitat que te pega a Bilbao, molts futbolistes ja comencen a donar-se compte de cuidao, que la veritat estem mal que parlàvem de, fins a aquest moment eh, eh no, no, no, eh. no, no, va, no va ser el parte és a dir, jo crec que ja en compte després de guanyar el Lyon mm. els jugadors odien ja després de guanyar el Lyon. Guanyant Perfecte. el partit, perquè al final vas veure que gràcies a Jaume. En efecte. I des... no, és, no és el gràcies a Jaume el dia de Lyon, no, no. és el gràcies a Jaume el, Gijón, el dia de Betis, el eh, de Gijón, Granada... Eh, el I també l'altra pregunta que estem fent sentint eh, alguns fragments de la roda de premsa de l'uno del, del diumenge. Està començant a expulsar-se responsabilitats de damunt o está comenzando a apuntar algunos futbolistas. Carrega dos tres del disate, Arturo. Una pausa y la torna, venga. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿eh? Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Triple del Plan Pibe. El Citroën Ugartesa. Artesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. El Plan Pibe. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio 12.51. Això, què havies demanat tu avui? Manu Badenes coneix aquesta cançó, no? No ho sé. Pregunta, diu. Això és, és un poco urbano, eh? Urbano. Tijuana in Blue. Tijuana in Blue. Màquina baja. Això és un temazo de quan jo tenia 16 de 7 anys, eh? Tu no has tingut mai 16 de 7 anys, a no ser que sigui... Tijuana de... in Blue, A no ser que no siguin de càrcel, el último bandido. chorizo. <laughs> Escolteu, eh, roda de premsa posterior al partit... És que tenien que sentir en uno. Roda de prensa posterior al partido eh, de la ETI Bilbao. Eh, son dos fragments que anem sentir los chunts y después vos demane la vuestra opinión De ellas son uno. Sí, es todo, eh, creo que es un momento determinante en los partidos. Nosotros también llegamos al gol en, balón parado. Son cosas que nosotros entrenamos, que, pasamos mucho tiempo intentando ajustar. pero son momentos individuales de concentración que hay que tener agresividad para ir a por el balón y resolver la situación. Eso, eso solo, solo nos hace ver que hay que trabajar más, hay que ser más, más concentrado en ese momento para que los resultados no estén condicionados por esas, por esas situaciones, porque a nivel de juego el equipo tiene capacidad para mejorar muchísimo. Nosotros sabemos que la Atlético es un equipo poderoso, físicamente fuerte. Yo creo que mm, le hemos controlado bastante bien el medio campo, eh, hemos presionado bastante bien, hemos tenido buena posición en los inicios de la segunda mitad y después, pero tienen esa característica, son mm, por momentos muy directos y, las jugadas surgen a partir de ahí. Eh, pero sabíamos lo que íbamos a encontrar eh, y no hemos sido de todo capaces de contrarrestar. Primer dio que eso trabaja, pero que después en el campo son momentos individuales de concentración cada jugador ha de rendir y después diu sabíamos lo que era de Bilbao i Savento no ho hem contrastat. Mm. La pregunta és, perquè ahir Nuno sí està assenyalant, la pregunta és, estan uno llevant-se les puces de damunt ah. dient, jo la meva part la faig, o ja directament està mm. assenyalant no és, futbolistes? No és la primera que ho fa, recorda que comentaré que ho va fer el Hulk. dia Zenit en Hulk, però Rafa Benítez ahir se, se, va passejar per les radios de, per, per les diferents que n'hi ha uh -huh. massa, y le va a pegar un palo a, Sergio Ramos digan no, él sabe que se ha equivocado y uy Sergio Ramos a traer la selección Pues ya le ha los jugadores nos equivocamos y los <laughs> entrenadores también. ¿Sí, señor? <laughs> que Ramos han calado. a Rafa Benítez. No, però és que eh, ningú, eh, ningú, no, no llegeix ni escolta el que diuen els eh? companys. Què? Que ningú llegeix ni escolta el que posa la premsa. No, No, no, que va, no, no. No, Nuno, Nuno, Nuno no té ningú futbolista de tanta personalitat com Sergio Ramos, más conocido como el del medio de los chichos, perquè és igual que el Jeros, però podria dir que està començant a traure la pateta. Està empezando a sacar la pateta a mi em dóna la sensació que n'hi ha un punt... És que me, me sap molt greu dir-ho, però no sembla una miqueta Valdano? No te sembla més Mourinho? O, no, bueno... No, no, més no, Mourinho no, que Valdano, de llarg. No, aquestes declaracions el populisme de estem contentíssims amb la nostra eh, afició, hem de donar-les alegria... Eh, sí, però, però, però, però Manu, això ja queda molt darrere. Jo m'estic referint a aquests dos fragments en els quals ell ja diu això són coses que treballem, però després arriben moments individuals de concentració de cada jugador en el partit o sabíem lo que era de Bilbao com diguen, el... estàvem alertats ja, quan una cosa es treballa com ell diu i després a l'hora d'actuar no, no té una consonància és perquè es desenganxa el jugador de l'entrenador ja Pau. Pero la gran pregunta es Lo que hay. Pau es una gran lo que estoy preguntando es si es esa declaración. claro, pero otra cosa, la pregunta es, ¿se está borrando el entrenador? ¿Se está haciendo un Quique gano yo pierden ellos? claro, la pregunta es, ¿está haciendo un yo, Quique o está comenzando a señalar? Yo, creo que está empezando, que saca la patita porque ya, como ya sabe que cae palo por todos lados, saca la patita. Yo creo que s'ha quedat no. petit. Pero yo no, yo no ves que carregue contra els jugadors. No, jo tampoc, jo tampoc. Jo penso que no sap què dir, no sap què dir, no, i com no, l'autocrítica, no, no sé si és, perquè l'autocrítica, perquè mai així ja ha dit he tingut un dia nefasto. Això és qui ho va fer Valverde. Un eh? preciado, tio, que diga... Més d'una volta. S'ha equivocat, soc, soc jo i me tinc que... Però a veure, a veure qui no s'equivoca. Si és que no passa res per reconèixer-ho. Ah, però... Dis-li en uno com el punto Valdano ja no cuela, pues eh, ha, ha, ha començat el Mourinho, però tampoc per una qüestió versió cap a ningú, sinó perquè ha de dir algo i, i, i què diu avui? Jo, jo, jo sí que volia dir una cosa, Pau ha dit una cosa interessant. Eh, jo he sigut molt crític en, en, en Jukic i Jukic no tenia la meitat de plantilla que té, que té ara en uno i, i a mi me fa més, més por aquest equip que, el, que, que les juguis, mira què te dic sé que sí, ja m'està la gent dient eh, Carlos, Bueno, a mí los resultados me influyen en la opinión. Yo si perdre el València ho veig tot negre. Què te tinc que dir, ¿vale? Es, ja la guanyé 0, jugant mal i ja me quedé campeón de Lliga. Oiga, soy así, que Y no, no, no me quiere usted cambiar a estas horas. A, a, a lo que anava. Yo sigo como crítico en Jukic porque al final Jukic es el es el entrenador. Ja n'hi ha que ser critique en uno es el entrenador. Y si ni han 10, porque posiblemente son 10 o 12 o, o incluso más, futbolistas que están pichor del nivell que tenían el año pasado, yo tengo que mirar al entrenador. Y si resulta que Valverde le sabía traer el profita a, Parejo y Yukis no, yo tengo que mirar a Yukis. Y si Valverde resulta que todos todos los y Y le li, le, a Parejo para que dormiera mejor, pues se va usted Yukis y le hace la cama, va que Parejo juegue bien y gane los partidos. al final, si Chuor también no o si pues explícalo de otra manera. Explícalo de otra manera porque el año pasado saltaban y despejaban, tío. és que és l'entrenador. No, o, o, o, o sentat amb ells per dir, a veure, com es pot canviar això? Com s'encontreu més còmodes per a jugar? Perquè al final... Veus a un entrenador capaç li... de, de, de, de sentar-se i buscar aquesta solució amb els futbolistes? En el psicòleg, sí. I després hi ha el psicòleg per als futbolistes i ahí ja se fa un lío de por. Per això ja el preguntava Pau. No, tu, tu veus a un no capaç de Chicons, ¿qué pasa? ¿Pero un pasa eso? Era una manera era, de decir que era, no. La... Sí, sí, el tema Pero la temporada pasada, Jair, i, i esta, Jair, al final, igual no te creyeron uno, yo digo el segon, que és el que fa en jazz. Home, jo crec la qüestió és que... Si la qüestió... que dir Phil Neville... Va, van, no, no, dic Rui, no Phil Neville. Ja ho sé, però ja tant fet, que tu dies el segon d'any passat. Però el de Wii... Me refereix al fet de que eh, lo important, més enllà de que si és Nuno el que ho diu directament, perquè Benítez tampoc ho feien els jugadors, si ho feia un altre, és a dir, eh, és rebre el que te diuen els futbolistes i aplicar-ho, si es vol el millor. Uh -huh. eh, és a dir, escoltar-los. <laughs> No els, ha escoltat, els ha escoltat. perquè ja no, ja, sí, ja no, ha tornat... Actuat. sí, sí, no, ha tornat a fer Las que del campo de español El Lyon ya no volgué olla, Y en Bilbao tampoco ¿Eh? volgué olla, sí, y el día de Granada no, no volgué olla. dos seguidos. No, no, es que hubo un día, hubo un día que con Parón hizo alineación rara. Ah, claro, después de ah, Mónaco. Ah, pero hizo alineación rara. Ah, no, el día de ah, Coruña. El día de Coruña, Coruña de primer Parón, sí. Hizo alineación rara y había Parón. Sí, pero que jugaba bien. Home, el partido de, Mónaco ja va la l'exigència que va tindre física. i es pensava que el Deport es guanyava en... Error. i això és un altre eh? problema. Eh, jo, a mi, jo sempre ho dic... A mi... És que ara, és a dir, jo l'altre dia, hi ha una visió fora, no?, que, que a vegades tu dius, sí, els rivals directes teus són l'Atlètic Madrid del Sevilla i, i, i estàs a mà d'ells. Uh -huh. Però dius, l'Atlètic Madrid ha jugat contra tots els grans. No, és que el València li ve Contra tots els grans. És a dir, és que el Villarreal pues, està, a part de jugar molt bé i, i més enllà de la derrota l'altre dia li va pegar un banyalet a Madrid sí. el Sella està espavilant ja però ha canviat molts jugadors en la plantilla està la eh. cosa que encara crec que mos va a ocupar algun minutet més El València no va guanyar partits al ritme que vol guanyar-los com en Sant Mamés o el dia del Deportivo o el dia del Betis. Ha de ser intens. Sí. Té prou plantilla per a ser intens en Champions i en Lliga? I és la gran pregunta que se farem també segur alguna nit. Senyor Bosch, gràcies. Ale, demà més. Senyor Fuster, moltíssimes gràcies. Un plaer. Senyor Baderes, un plaer. Adéu, bona nit. Hola, vinga, a dormir. 12 i 59. Anem a tancar això, recordant que tornem demà a les 11 mitja, que la remissió és a les 5 eh, i mitja esta matinada, i com diuen sempre, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Que se aloja en el asiento de detrás Confiando en que nos diga, mira chico A mí me pasa lo mismo, verme ya. Oh, oh, oh, La 97.7 Radio. Aquí comienza Fórmula 97